قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi veselem. Najbolja generacija je moja generacija. Zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Meni je draži prst od Muhammeda ibn Vasija el Ezdija, nego hiljadu isukanih sablji, nošenih rukama hiljadu naučitih mamaka. Ovo je priča o Muhammedu ibn Vasi el Ezdiju. Vrijeme o kome govorimo je doba vladavine vladara pravovjernih Sulejmana ibn Abdulmelika i njegova namjesnika u drevnom Horasanu Jezida ibn El Muhelleba ibn Ebu Sufre jedne od brojnih isukanih sablji islama, koji se na čelu vojske od stotinu hiljada boraca, ne računajući dobrovoljce žedne pogibije u borbi na Allahovu putu, užurbano priprema za osvajanje Đurđana i Teberistana. Jedan od prvih njegovih dobrovoljaca je i čuveni tabin Muhammed ibn Vasi el Ezdi el Basri poznat još i pod nadimcima Zejnul Fukaha, dika učenjaka fikha, i Abidul Basre, asketa iz Basre. Učenik je još čuvenijeg ashaba Enesa ibn Malika el Ensarije, sluge Allahu poslanika sallallahu alaihi veselam. Jezid ibn el Muhelleb, sa svojom vojskom je prvo napao Dihistan, koji su nastanjivali ratoborna i u borbama prekaljena turska plemena, sa brojnim i nepristupačnim planinskim utvrđenjima iz kojih su svakodnevno izlazili i napadali susjedne muslimanske oblasti, a kada bi se iscrpili od ratovanja ili im zaprijetila opasnost, ponovo se u njih povlačili i tu se do sljedećeg napada sklanjali. Uprkos krhkoj tjelesnoj građi i podmaklim godinama starosti, Muhammed ibn Vasi el Ezdi u ovim ratnim pohodima imao je neprocjenjivo značajnu ulogu, prije svega u njegovoj nevjerovatnoj sposobnosti da među vojnicima diže borbeni moral i ulijeva im sigurnost u pobjedu nad neprijateljem. Muslimanske borce prosto je obasjavao svjetlom vjere kojom je blistalo njegovo vedro lice – Svojim slatkorječivim jezikom i zikrom krijepio je i ulijevao žar zanosa u njihovo srce, a u momentima nesreće i sjete za izgubljenim saborcima podupirao svojim dovama. Kada bi zapovjednik vojske dao komandu za napad na neprijatelja, Muhammed ibn Vasi je imao običaj povikati Naprijed Allahovi konjanici, juriš Allahovi konjanici pa bi muslimanski borci, čim bi čuli njegov glas, jurnuli na neprijatelja poput gladnih lavova na plijen i na poprištu bitke se utrkivali ko će prije na neprijatelja, kao što su žedni na ljetnoj žezi utrkuju ko će prije na zdenac bistre i hladne vode. Tako je pred jednu od tih žestokih bitaka iz redova neprijatelja prema muslimanima istupio jedan konjanik. Do tada oči nisu vidjele. Krupnijeg, snažnijeg, hrabrijeg i odlučnijeg. Prolazio je jašući ispred prvih muslimanskih redova unoseći strah i trepet u srca boraca. Toliko da su sa svojih položaja počeli ostupati A nakon toga je prijetio i oholo izazivao, pitajući imali ko od muslimana da mu smije izaći na dvoboj. Vidjevši šta se dešava i da mu se niko od muslimanskih boraca ne usuđuje odazvati, Muhammed ibn Basi je pošao da on, starac, neprijateljskom konjaniku izađe na dvoboj. Na to su se muslimanski konjanici postidjeli i u njima se istog trena rasplamsala vatra zanosa, pa je prvi koji se zatekao pored starca zamolio da to ne čini, nego da dvoboj prepusti njemu, a da se on Allahu obrati dovom za pomoć i pobjedu nad neprijateljem. I jedan i drugi odmah nasrnuše jedan na drugog kao dva žestoka lava, dok su se pogledi boraca sa obje strane u njih upirali, a srca u grudima lupala kao da će iskočiti. Dugo su se tako borili i jedan drugog napadali, dok se nisu oba iscrpili i malaksali. Zatim su istovremeno zamahnuli i jedan drugog sabljom udario je po glavi, pa je Turčinova sablja rasjegla kacigu muslimanskog viteza i u njoj se zaglavila, a muslimanova sablja glavu turskog viteza je pogodila posrečela i kao jabuku je na dva dijela raspolovila. Pa se muslimanski vitez kao pobjednik među svoje vratio sa dvije sablje, kako nikada niko tada sa jednom krvavom sabljom u ruci i drugom sjajnom i blistavom na suncu zaustavljenom u kacigi. Vidjevši to, muslimanski borci su počeli uzvikivati La ilaha illallah, Allahu ekbar, alhamdulillah. Kada je zapovjednik Jezid ibn el Muhelleb vidio kako se dvije sablje kaciga i oklop od sjaja prelijevaju i blistaju na suncu od radosti je povikao – sjajan li je ovaj vitez, hrabar li je ovaj čovjek. Pa mu rekoše, to je čovjek koga je svojom dovom blagoslovio na šejih, Muhammed ibn Vasi el Ezdi. Nakon pogibije turskog viteza, odnos snaga na bojnom polju potpuno se promijenio, tako da su se Strah i panika među neprijateljskim redovima širila brže od vatre nošene vjetrom po suncem sprženoj travi, a u muslimanskim redovima širio se žar ponosa i žeć za pobjedom. Potom su se muslimanski borci poput nadošle bujice na Allahova neprijatelja sručili i sa svih strana ga opkolili, načinivši oko njega čvrst obruč, poput okova oko zarobljenikova vrata stegnuli i ostavili ga bez vode i dotoka pomoći tako da njihov vladar nije imao drugog izbora nego da jezidu ponudi ono što je tražio. Vlast nad svim teritorijama svoje zemlje, zajedno sa ljudstvom i cjelokupnim bogatstvom, uz garanciju da će poštedjeti njega, njegov metak i porodicu. Jezid je potom prihvatio njegovu ponudu za predaju s tim što mu je nametnuo još i sljedeći uvjet. Da će mu redovno u ratama plaćati godišnji porez u iznosu od 700.000 dirhema. Da ćemo u gotovu na licu mjesta isplatiti 400.000 dirhema. Da ćemo isporučiti 400 konja natovarenih šafranom. Da ćemo poslati 400 ljudi svakog sa peharom u ruci od čistog srebra i sa zavežljajem na glavi od kojih će u svakom biti po jedan svileni ogrtač sa kapuljačom taj lesan od zelenog brokata i bunt svile bijele boje kao poklon za žene muslimanskih boraca. Kada se bitka završila, Jezid ibn Munheleb pozvao je svoga rizničara i naredio mu. Napravi nam popis ratnog plijena, pa da svakome damo ono što mu pripada. Rizničari njegovi ljudi danima su pokušavali napraviti spisak ratnog plijena, ali nisu uspjeli. Zato je dogovoreno da se među vojnicima ratni plijen podijeli od oka. Muslimani su u ovom plijenu između ostalog pronašli jednu krunu, izrađenu od čistog zlata, skupocjenih bisera i dragog kamenja sa vješto ugraviranim reljefom i minijaturama, pa su mnogi na nju bacili oko i poželjeli je se kako dočepati. Znajući zato jezidiju je uzeo u ruku, visoko podigao da ju svi vide i upitao. Šta mislite, ima li ko da mu do ove krune nije ni najmanje stalo? Zapovjedniče, Allah ti dao svako dobro, povikali su. Zar može biti da nekome do nje nije stalo? Može, odgovorio je i dodao. Uvjerit ću vas da u Muhammedovu ummetu ima još takvih kojima nije stalo ne samo do ove krune, nego ni do svih blaga ovog svijeta. Potom se okrenuo prema svom pratiocu i rekao Nađi mi i dovedi Muhammeda ibn Vasija el Ezdija. Na to je ovaj otišao, sve pretražio i našao ga podaleko od ostalih, povučeno u jedan zakon kako klanja na fila namaz. Iskrušeno, kroz suze i plač moli Allaha da mu grijehe oprosti. Zatim mu je prišao i rekao Zapovjednik mi je naredio da te pronađem i poručim da odmah dođeš kod njega. Odatle je zajedno sa zapovjednikovim pratiocem krenuo, pa je kada su stigli nazvao selam i sjeo pred zapovjednika. Na tomu je zapovjednik još ljepše odgovorio na selam, a potom svojom rukom digao krunu u vis i rekao Ebu Abdullah, muslimanski vojnici su od neprijatelja zarobili ovu skupocjenu krunu, pa sam na zadovoljstvo svih boraca odlučio da je kao ratni plijen dam tebi. Zapovjedniče, zar baš meni upitao Jeste, baš tebi, odgovorio je. Ali zapovjedniče, Allah vas nagradio, ona mi nije potrebna, rekao je. Zakleo sam te Allahom pa ćeš je uzeti, ponovio je zapovjednik. Pa je kada je čuo da ga je zakleo, uzeo krunu i otišao. Na to su neki koji nisu dovoljno poznavali šejha rekli. Eto vam vašeg šejha. Nije on se nije mogao suzdržati nego ju je uzeo i otišao. Potom je jeziti jednom od svojih sluga naredio da ga krišom prati i vidi šta će sa krunom uraditi, te da ga o tome, ako šta primijeti, obavijesti. Tako je ovaj i postupio. Muhammed ibn Vasije, idući putem i u ruci noseći krunu, naišao pored jednog zapuštenog i neurednog bijednika koji je proseći molio. Pomozite, Allah vam pomogao pa je na sve strane oko sebe, nadesno, nalijevo i naprijed, razgledao vidili ga ko, pa je kada se uvjerio da ga niko ne vidi, prosijaku dao svoju krunu. A onda sav radostan i rasterećen, kao da je tovar sa sebe zbacio, krenuo dalje. Sluga je uzeo prosijaka za ruku, doveo ga pred zapovjednika i spričao mu šta je sve vidio. Zapovjednik je potom od prosijaka uzeo krunu, za nju mu ponudio veliki iznos na koji je pristao, Onda se okrenuo prema vojnicima i rekao Zar vam nisam rekao da u Muhammedovu sallallahu alaihi veselem ummetu ima još ljudi kojima ova kruna i slične stvari ne znače ništa. Muhammed ibn Vasi nastavio se boriti protiv više božaca pod jezidom ibn el Muhellebovim zastavom sve dok se nije približilo vrijeme hađa kada je zamolio jezida da mu dozvoli da ode obaviti obrede hađa, pa mu je Jezider, kada god hoćeš. Naredio sam da ti pripreme i nešto novaca, pa neka ti se nađe pri ruci. Može ti šta na putu za hađ zatrebati. Zapovjedniče, a hoćeš li to isto učiniti svakom svome vojniku? Pitao je. Pa je rekao da neće. Onda ni meni, mimo ostale vojnike, ne trebaju, odgovorio je. A potom se poselamio i krenuo. Muhammed ibn Vasi el Ezdijev odlazak teško je pao, kako njegovom zapovjedniku Jezidu ibn el Muhellebu, tako i ostalim muslimanskim borcima koji su se na njega bili navikli. Bilo im je žao što je njihova pobjedonosna vojska ostala bez njegovih blagosiljanja, pa su jedva čekali da se poslije obavljenog hađa među njih ponovo vrati. Nema sumnje da su i drugi vojni zapovjednici širom zemlje priželjkivali vidjeti asketu iz Basre, Muhammeda ibn Vasija u redovima svoje vojske, jer su se sa njime osjećali sigurnije i nadali se da će im uzvišeni Allah odazvati se na njihove hajrdove i dati im pobjedu i svako dobro. U 84. smo godini po U vrijeme kada slavni muslimanski vojskovođa Kutejbe ibn Muslim El Bahili na čelu svoje pobjedonosne vojske iz grada Merova kreće prema oblasti Buhara, nakon što je odlučio osvojiti preostali dio Transoksanije, nametnuti joj plaćanje redovnog godišnjeg poreza i izbiti na granice Kine. Međutim, tek što je Kutejbe ibn Muslim sa svojom vojskom prešao rijeku Sihon, u Buhari se saznalo za njegov pokret, pa su na sve strane digli uzbunu i počeli tražiti pomoć od susjednih carstava, Sogdijskog, Turskog, Kineskog i drugih. Tako da se protiv muslimana okupila višestruko brojnija i opremljenija vojska sastavljena od naroda svih rasa, jezika i vjera. Osim toga, požurili su i na vrijeme blokirati sve putne komunikacije, zauzeli strateške položaje, dodatno pojačali odbranu, odbranu gradova i utvrdili pogranične postaje do te mjere da Kutejbe i Muslim nije mogao kroz neprijateljske položaje proturiti ni svoje male izviđačke grupe u pozadinu neprijatelja, niti dobiti izvještaje o svojih ljudi, još odranije ubačene u redove neprijatelja. Zbog toga Kutejbe ibn Muslimu nije preostalo ništa drugo nego da se sa svojom vojskom u logori u blizini grada Bikenda u Transoksaniji, gdje su ga isturene i lahko pokretne neprijateljske čete svakodnevno po cijel dan provocirale, a kada bi pao mrak, zabitim putevima se povlačile u svoja dobro pranjena planinska utvrđenja. Tako je potrajalo puna dva mjeseca. Za sve to vrijeme Kutejbe i Muslim bio je u dilemi. Da li da po svaku cijenu krene naprijed ili da povlačeći se nazad pokuša izvući iz mnogobrojnih zasjeda bezbjedno svoju vojsku. Ubrzo su se vijesti o nezavidnom položaju Kutejbine vojske proširile širom islamskog carstva, tako da nije bilo muslimanskog uha, a da se nije zabrinulo za sudbinu ove do tada nepobjedive vojske i njenog slavnog zapovjednika. Sa samog vrha države namjesnicima su širom carstva bila izdata hitna upustva da se među svim muslimanima otvoreno obznani, da poslije svakog namaza upućuju nusret dove za opkoljenu muslimansku vojsku u transoksani Tako da su od svijeta krcate džamije horile od ova i kvasile od suza, dok su se istovremeno samunara oglašavali pozivi dobrovoljcima da priskoče u pomoć opkoljenoj muslimanskoj vojsci. U pomoć opkoljenoj vojsci odazvali su se mnogi dobrovoljci. Među prvima je bio čuveni tabin Muhammed ibn Vasi LSD. Kutejbe je u redove neprijatelja već od ranije bio ubacio svoje ljude. Jedan od njih po imenu Tejder bio je izuzetno sposoban, mudar i lukav, Međutim, neprijatelj ga je pridobio za sebe pa je uz bogatu nagradu počeo raditi za njega. Tako je dobio zadatak da nagovori muslimanskog zapovjednika da nema nikakva izgleda da dobije bitku i da bi mu bilo najbolje da se sa svojom vojskom povuče nazad. Jednoga dana, dok je Kutejbe ibn Muslim sa svojim komandantima i istaknutim borcima vijećao šta bi bilo najbolje činiti, prišao mu je Tejder i šapnuo na uho. Zapovjedniče, imam povjerljive vijesti, pa bih sa tvom htio na samo razgovarati. Na to je tebe dao znak da ga ostave na samo sa Tejderom, zadržavši sa sobom jedinog dirara Ibn El Husajna. Tada se Tejder okrenuo prema Kutejbi i rekao Zapovjedniče, imam ti nešto u povjerenju reći. Reci o čemu se radi. Nestrpljiv i zabrinut upitao je Kutejbe. U Damasku je vladar pravovjernih smijenio sa položaja Hadžadža ibn Jusufa es Kafija i sve vojne zapovjednike koje je on postavio, a na njihovo mjesto imenovao druge ljude i poslao ih da preuzmu svoje dužnosti. Svakog momenta se očekuje da bi mogao stići neko ko će i tebe ukloniti sa položaja zapovjednika. Zato mi se čini da bi bilo najbolje da se prije toga sa vojskom povučeš i da u mervu, daleko od fronta, razmisliš šta ti je najbolje činiti. Tejder nije bio sve ni završio. Šta je imao reći kada je Kutejbe ibn Muslim pozvao svog stražara Sijaha i čim je ušao naredio mu? Odsjeci glavu ovome izdajniku, pa je to ovaj učinio i vratio se na svoje mjesto. Potom se Kutejbe ibn Muslim okrenuo prema Diraru ibn El Husainu i rekao Niko osim mene i tebe nije čuo ovo što je rekao. Kunem ti se uzvišenim Allahom, ako iko treći, dok se ovaj rat ne završi za ovo što si čuo, sazna da će šiti ovako završiti. Zato ako ti je stalo do žive glave na ramenu, dobro pazi šta ćeš govoriti. Jer kada bi se među vojskom saznalo za ovu vijest, došlo bi do rasula i sigurnog poraza. Potom je dozvolio da kod njega uđu komandanti i vojnici s kojima se malo prije savjetovao, pa su se, kada su na zemlji svega u krvi ugledali Tajdera, uplašili i ostali bez riječi. Šta vam je? Zašto ste se uplašili zbog ubistva izdajnika? Upitao Kutejbe. Mislili smo da je bio vjeran i odan muslimanima, odgovorili su, pa im je Kutejbe odgovorio. Ne, bio je izdajnik, pa ga je Allah zbog toga kaznio. Zatim je Kutejbe podigao glas i rekao. A sada, svak na svoje mjesto i juriš na neprijatelja još hrabrije i odvažnije nego do sada na Kutejbinu komandu vojska je krenula na Juriš. Zauzela isturena utvrđena neprijatelja i našla se licem u lice sa glavninom njegovih snaga. Kada su se dvije vojske jedna prema drugoj postrojile i muslimani vidjeli koliko je neprijateljska vojska brojnija i opremljenija, od straha su im se noge oduzele i krv u žilama sledila. Primijetivši to, Kutejbe ibn Muslim je u želji da ohrabri muslimanske borce obišao položaj svoje vojske, okrenuo se prema borcima i upitao Gdje je Muhammed ibn Vasijel SD? Zapovjedni čenoga tamo na desnom krilu odgovorili su. Šta radi? upitao je. Enoga naslonio se na koplje, upravo pogled i prstom pokazuje prema nebu, odgovorili su i pitali. Hoćeš li da ga pozovemo? Ne, nemojte ga pometati, odgovorio je i dodao. Tako mi Allaha, onaj njegov prst draži mi je od hiljadu isukanih sablji u rukama hiljadu naučitih momaka. Zato ga pustite neka za nas uputi dovu jer smo se toliko puta uvjerili da se Allah na njegovu dovu uvijek odazove. Potom su muslimanski borci kao razulareni lavovi udarili na neprijatelja pa su se dvije vojske poput morskih talasa na olujnom danu sudarile. Usto Allah je u srce muslimanskih boraca smireno stulio i borbenim duhom pomogao, da su cijeli dan svojim sabljama neprijatelja kosili, a kada je pao mrak, noge više borcima uzdrmao i u srce im strah ulio, tako da su se u bijeg dali i nezaštićena leđa ostavili pa su ih muslimanski borci počeli sustizati, ubijati i zarobljavati. Nakon čega su Kutejbi ponudili predaju i otkup, pristajući na sve uvjete koje im je postavio. Među mnogobrojnim neprijateljskim zarobljenicima bio je jedan zloglasni pokvarenjak koji je svoj narod prije toga na sve strane protiv muslimana huškao, a sada Kutejbi ibn Muslimu ponudio – Zapovjedniče, ja ću se sam za sebe iz zarobljeništva otkupiti, pa mu je rečeno. Koliko za sebe nudiš? Pet hiljada kompleta od čiste kineske svile u vrijednosti od hiljadu hiljada dirhema, odgovorio je. Na to se tebe okrenuo prema svom najuglednijim ljudima i upitao. Šta vi o tome mislite? Time bi još više uvećali ratni plijen za muslimansku vojsku, a osim toga Sada kada smo zabilježili ovakvu sjajnu pobjedu, nemamo se više šta pribojavati ovog čovjeka, odgovorili su. Na to se Kutejbe okrenuo prema Muhammedu ibn Vasiju, El Ezdiju i pitao. Ebu Abdullah, šta ti o ovome misliš? Zapovjedniče, odgovorio je. Ne zaboravi da muslimani iz svojih kuća nisu krenuli radi skupljanja ratnog plijena, niti radi gomilanja i metka, već iz Allahova zadovoljstva, borbe na njegovu putu, radi širenja njegove vjere na zemlji i poraza neprijatelja. Na to je Kutejbe rekao. Tako mi Allaha, Allah je to naredio. nećemo više nakon današnjeg dana dati priliku da prepadne muslimansku ženu, nikada bi za svoj otkup ponudio sva blaga ovoga svijeta. Zatim je naredio pa su ga pogubili. Muhammed ibn Vasi LSD nije bio u prisnim odnosima samo sa mevijskim zapovjednicima Jezidom ibn al-Muhellebom i Kutejbom ibn Muslimom, nego i sa mnogim drugim namjesnicima i vojskovođama, posebno sa namjesnikom Basre Bilalom ibn Ebu Burdom. O njegovim odnosima sa ovim namjesnikom poznate su mnoge priče i brojni primjeri odanosti o kojoj se pričalo na sve strane. Tako se pripovijeda da je jednom prilikom u gruboj, vunenoj sprijeda prorezanoj košulji ušao kod Bilala pa ga je ovaj upitao. Ebu Abdullah, zašto oblačiš tako grubu odjeću? A starac se napravio da ne čuje i ništa mu nije odgovorio. Potom se Bilal u njega dobro zagledao i ponovo ga upitao. Ebu Abdullah, zašto mi ne odgovoriš? Nije mi drago da ti kažem da to činim iz skromnosti, pa da ispadne da se sa skromnošću ponosim, a još manje da ti priznam da nemam šta drugo obući, pa da ispadne da se pred svojim gospodarom žalim, odgovorio je. Na to je Bilal upitao, Ebu Abdullah, treba li ti šta pa da ti učinim, Pa mu je odgovorio, što se mene lično tiče, ne treba mi ništa, ni od tebe, niti od bilo koga drugog. Ali sam ti došao sa potrebom za jednog brata muslimana, pa će ti ako mu pomogneš biti zahvalan, a ako ne pomogneš, razumijet će te i neće ti zamjeriti. Ako Bog da, pomoći će mu, odgovorio je. Zatim se namjesnik okrenuo prema njemu i upitao. Ebu Abdullah, šta kažeš o sudbini i Allahu određenju? Pa se okrenuo i rekao Namjesniče, Allah svoje robove na sudnjem danu neće pitati za sudbinu, nego za njihova djela. Na to se namjesnik postidio i ušutio se. Uskoro je došlo vrijeme ručka, pa ga je namjesnik ponudio da sa njima zajedno ruča, što je ovaj, nečkajući se i tražeći razne izgovore, odbio, pa se namjesnik naljutio i rekao mu Ebu Abdullah, ne znam zašto si se zarekao, pa od nas nećeš ni je uzeti. Ne govori tako namjesniče, rekao je. Jer tako mi Allaha, vi koji valjate, draži ste mi od najbliže rodbine i moje rođene čeljade. Muhammedu ibn Vasiju el Ezdiju više puta bilo je nuđeno da preuzme položaj kadije, ali je to svaki put glatko odbio, što ga je ponekad koštalo i ličnog uznemiravanja. Tako ga je jednom prilikom pozvao Muhammed ibn el Muhzir, zapovjednik policije u Basri, rekao mu Namjesnik Iraka zamolio me da te pozovem i ponudim ti položaj kadije, pa mu je na to rekao Allah vam se smilovao, poštedite me te obaveze. Ponovio mu je to dva, tri puta, a kada je vidio da neće dobrovoljno poslušati, zapovjednik mu je zaprijetio. Tako mi Allaha, ili ćeš to prihvatiti ili ću narediti da te izbičuju sa tri stotine udaraca bićem. Ako se usudiš na tako nešto, onda si prebrze ruke. Ja to čak ni tada ne bih prihvatio, jer lakše je podnijeti kaznu na ovome nego na onome svijetu. Odgovorio je, pa se ovaj postidio i odustao lijepo sa njim postupivši. Muhammed ibn Vasijov kružok na kome je držao predavanja u džami u Basri Uvijek je bio pun ljubitelja znanja, žednih savjeta i mudrosti. Historija je zabilježila brojne primjere mudrosti sa ovih predavanja. Tako je jednom čovjeku koji ga je zamolio da ga posavjetuje rekao Savjetujem ti da budeš car i na ovome i na onome svijetu. Pa se čovjek začudio i upitao Ebu Abdullah, a kako ću to postići? Pa mu je odgovorio Živi skromno na ovome svijetu, pa ćeš biti kao car, jer ti neće trebati ono što drugi imaju. A na budućem svijetu ćeš biti car, jer ćeš kod Allaha za to biti obilno nagrađen. Jednom drugom čovjeku koji mu je rekao, Ebu Abdullah, volim tu u ime Allaha, je odgovorio. Allah te zbog ljubavi prema meni zavolio, a zatim se okrenuo i otišao ponavljajući. Allahu utječem ti se da me u tvoje ime drugi vole, a da ti sa mnom budeš nezadovoljan. Također, kada bi čuo da ga neko pretjerano hvali zbog svoje pobožnosti bogobojaznosti imao je običaj reći kada bi grijesi imali miris, meni se od smrada niko ne bi mogao približiti. Muhammed ibn Vasi svoje je učenike stalno podsticao na pobožnost i život u skladu sa Allahovom Đelešanu huknjikom. Često im je ponavljao Kur'an je vjernikova bašća. Gdje god sjedne, oko njega je ljepota i zelenilo. Savjetujući ih da što manje jedu, govorio je. Ko malo jede, bolje razumije i ništa mu nije teško. Ako mnogo jede, vremenom postane tromilijen, pa mu je sve teško. Muhammed ibn Vasi je bio izuzetno bogobojazan i pobožan čovjek, tako da su o njegovoj bogobojaznosti i pobožnosti zabilježene mnogobrojne izreke. Tako je, dok je na pijaci prodavao magarca, upitan od jednog čovjeka. Šejih, šta misliš, da li bi valjao za mene? Odgovorio da valja za mene, ne bi ga ni prodavao. Cio svoj život Muhammed ibn Vasi proveo je u bojazni od grijeha i strahu kako će izaći pred svoga gospodara. Kada bi ga upitali, Ebu Abdullah, kako si jutro se osvanuo, imao je običaj reći. Blizu smrti, daleko od onoga čemu se nadam i sa mnogo loših dijela. يا Kada bi po izrazu lica vidio da se neko nečemu čudi, upitao bi Šta mislite o čovjeku koji je svaki dan za jedan korak bliže smrti? Kada je Muhammed ibn Vasi pao na samrtničku postaju, Kuća mu je svaki dan bila prepuna prijatelja koji su ga dolazili obići. Tako da su stalno jedni dolazili, drugi odlazili, jedni sjedili, a drugi stajali, pa je jednoga od svojih uhvatio za kraj košulje i upitao. Šta misliš, hoće li mi ovi moći šta pomoći kada za kose i noge budemo ščepani? Ili hoće li mi šta moći pomoći ako u vatru džehennemsku budem bačen? Zatim je svoga gospodara počeo moliti. Allahu, oprosti mi za svako mjesto gdje sam stao, a nisam trebao stati. Allahu, oprosti mi za svako mjesto gdje sam sjeo, a nisam trebao sjesti. Allahu, oprosti mi za svako mjesto gdje sam kročio, a nisam trebao kročiti. Allahu, Oprosti mi za svako mjesto koje sam napustio, a nisam trebao napustiti. Allahu, oprosti mi za svako nevaljalo djelo koje sam učinio, a nisam trebao učiniti. Allahu, oprosti mi za svaku nevaljalu riječ koju sam izgovorio, a nisam trebao izgovoriti. Allahu, ja se za sve navedeno kajem, pa mi pokajanje primi. Allahu, ja te molim da mi sve ove grijehe oprostiš, pa ih oprosti. Allahu, daj da pred tebe izađem prije nego što zbog grijeha kaznu zaslužim. Izgovorio je ove riječi, a onda ispustio dušu. نصحوك أمل أبدا ما نصحوك يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك أبدا لا تنس معادك لله وذاك اليوم